Hi, I'm Kashi Keegan, and you're listening to IBHK Radio 2. 與你共存共鳴，同你深深呼吸。IBHK 二台網絡勁爆台。This is my dream. 地震高崗，一派西山千古秀。門朝大海，三河合水萬年流。

IBHK bất 不停入嚟。IBHK 一台網絡正經台。Cause this is my life, this is my

Hi, I'm Kashi Keegan, and you're listening to IBHK Radio 2. 與你共存共鳴，同你深深呼吸。IBHK 二台網絡勁爆台。This is my dream. 對於中意旅行嘅人嚟講，旅行嘅意義就等於人生嘅意義。旅行嘅時候，你所見嘅人同你所見嘅事。